บุ๊กทูหกสิบเซนตที่ธนาคารโนบังกูดิฉันต้องการเปิดบัญชี Eu quero abrir ุมาค o นตานี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน aqui está o meu passaporte และนี่ที่อยู่ของดิฉัน e aqui está o meu endereço ดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน Eu quero depositar dinheiro na minha conta ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน Eu quero sacar dinheiro da minha conta ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี Eu quero ir buscar o extrato da conta ดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง Eu quero trocar um cheque de viagem ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ Qual é a taxa ดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ Onde eu tenho que assinar?